Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ։ Այսօր կվարվեն քաղաքային տոնածառի լույսերը։ Ստեփանակերտում ամանորյա միջոցառումների անցկացման գլխավոր պատասխանատուն փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանն է։ Տանն այդ գործի գլխավորը նա չէ։ «2021 տարին Ստեփանակերտը դիմավորել է շատ զուսպ։ Պատերազմը դեռ նոր էր ավարտվել, եւ քաղաքապետարանը ամանորյա ոչ մի միջոցառում չի կազմակերպել։ Այս անգամ ամեն ինչ կլինի չափի մեջ, համեստ, դեռ վերքերը թարմ են։ Գալիք նոր տարին դիմավորելու համար քաղաքային հանձնաժողով է ստեղծվել, որ ոչ թե անվանվել է ինչպես նախկինում ամանորյա տոնակատարությունների, այլ ամանորյա միջոցառումների կազմակերպման։ Նախագահը փոխքաղաքապետ Սուրեն Թամրազյանն է։ նախատեսում է քաղաքը ձևավորել լուսային էֆեկտներով, արդեն փողոցներում տեղադրվել են լուսային էֆեկտները, տեղադրվել են պաստառները ամանորի կապակցությամբ, հանձնաժողովի մի անդամների որոշմամբ արհեստական եղևնին չի տեղադրվի կենտրոնական հրապարակում, ավանդույթի պես համեստի մեջ ձևավորել ենք Ստեփան Շահումյանի անվան փորակում Եղևնին։ 2022 թվականի վագրի տարի էր եւ պիտի զարդարեն բնական Եղևնիններ, ոչ թե արհեստական։ 6-րդ դպրոցի հարակից տարածքում Բաղրամյանի փորակում եւ հաղթանակի հրապարակում կտեղադրվեն լուսային էֆեկտներով կարմիր դեղին Եղևնիների պես բուրգեր միշտ լուսերի վառման արարողություններ տեղի ունենում այս անգամ երբ բնական եղևնի է զարդարվում կլինի նման արարողություն արարողությունը նման ձևի չի լինի նախորդ տարիներին խորհրդանշական տվյալ տարվա թվերով էինք բնական լույսերի բացման արարողություններ անում, այսինքն 2018 թվականին դեկտեմբերի 18-ին էինք անում, 19 թվականին դեկտեմբերի 19-ին, այս տարին էլ պլանավորում էինք, որ դեկտեմբերի 21-ին այդ բացման առողջություն անենք, բայց ի դեպ ասենք, որ բացի այն տրամադրության, որը ողջիրում է, ունենք նաև COVID-ի սահմանափակումները, որ ամսի 24-ին մի քիչ կմեղմացվի։ Դրա համար որոշել ենք տոնածառի լույսերի վարման առողջությունը նշենք դեկտեմբերի 24-ին ժամը 16:00-ին Ստեփանակերտի մշակույթի տան ջանքերով փոքրիկ միջոցառումը երեխաների համար խաղեր առանց ձայնային էֆեկտների, առանց բարձրախոսների։ Երկեր, պարեր չեն լինի։ Կլինեն ասմունքներ Հասկանում ենք, որ կյանքը շարունակում է եւ փորձել ենք փոքրիկների դրամատրությունները բարձրացնել ամանորի նախաշեմ։ Ձմեր պապ Ջունանուշիկ չեն լինի։ Դեր քննարկում է, բայց կլինի վագրի զգեստով դերասան, որը կշնորհավորի երեխաներին։ Ձմեր պապն ու Ջունանուշը կարկով կամ մեքենայով շրջում էին քաղաքի փողոցներում, շնորհավորում անցորդներին նման բան։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ավանդական ակցիան, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 31-ին, մշակույթի տան տարածներով աղջիկները քաղաքի տարբեր մասերում կբաժանեն երեխաներին ամանորի նվերներ դեկտեմբերի 28-ին բոլոր դպրոցներում պետության կողմից պատրաստվել են նվերներ, կրթության եւ սպորտի բաժնի կողմից այդ նվերները կբաշխվեն բոլոր երեխաներին։ Եթե մայրաքաղաքում ամանորյա միջոցառումների կազմակերպման առումով Սուրեն Թամրազյանը հանձնարարություններ տվող է, ապա տանը հանձնարարություններ կատարող է։ Պարոն Թամրազյան, ամանորը դիմավորելու ընտանեկան հանձնաժողովը ով է գլխավորում։ Բան ամենամեծ անդամը իմ հայրը։ Ինչ եք հասցրել անել։ Նախատոնական գնումներ կատարել եք։ Ոչ մի բան չենք արել, չէ։ Թողնում եք ամեն ինչ վերջին օրերին։ Չի, ասի, որտեվ միշտ այս օրերին արդեն իսկ տոնական տրամադրությունն է լինում, նախապատրաստվում ենք ինչ որ մեզ առաջ չկա սպասում է, բայց քանի որ թե քաղաքապետարանի, թե պետության կողմից հարցեր կան, որոնք հետարվա վերջ չենք լուծել, որտեվ ահագին տեղահանվածներ ունենք, խնդիրներ ունենք ու գիտեք, որ այս տարի մենք աշխատում ենք մինչև դեկտեմբերի 30-ը, ընդ որում ոչ աշխատանքային ամեն օր լինելու են 1-2 օր։ Ամսի 31-ը եւս ոչ աշխատանքային օր է։ 31-1-2։ Դրա համար չենք հաստրել այդ ամասի մտածենք։ Թե ով ինչ պիտի անի, երևի պիտի որոշի ընտանեկան հանձնաժողովի նախագահ։ Այո, ինձ էլ հանձնարարականներ չի եղել։ Կան ընտանեկան ավանդույթներ, որոնց խստորեն հետևում եք։ Նոր տարվա հետ առնչվող ավանդույթներ, թե մեկ-մեկ նորություններ լինում են։ Նոր տարում պարտադիր ժամը 12-ին պիտի բացեն շամպայնը։ Ընտանիքի բոլոր անդամները ծրագրերը տանը լինեն։ Միանշանակ Արցախում ընդունված է հիմնական ուտեստը խորովածն է։ Բնականաբար 2021 թվականին ոչ ոք կրակ չի վառել, ծուխ չի ելել բակերից։ Այս տարի խորոված կլինի ձեր սեղանին։ Քանի որ արդեն տարվա ընթացքում օջախը վառվել է, ինձ թվում է լինելու է տանը ինչ ծառեք զարդարում, արհեստական եղևնի թե բնական եղևնի։ Անցած տարին տոնածառը չենք զարդարել, այս տարին էլ բանակցություններ են այդում։ Ես դեմ եմ տոնածառի զարդարման այս տարին, բայց երեխեքս պնդում են, որ զարդարեն։ Եթե զարդարեք, պիտի արհեստականը զարդարեք թե բնական։ Արհեստական ունենք, բայց բնական էլ ունենք։ Այգի ունեք եղևնի դրա։ Զարդարում եք նաև այդ եղևնին։ Այո։ Եթե տունը չզարդարենք, ապա բնականը պարտադիր զարդարել։ Ամանորը դիմավորելու համար մոտավորապես ինչքան գումար եք ծախսելու ընտանեկան բյուջեից։ Չգիտեմ, չեմ էլ պատկերացնում։ Քանի որ տան բյուջեին չեմ խառնում, ուղղակի աշխատավարձս հանձնում եմ իրանց տան ծախսերը իրանք են զբաղվում։ Գները շատ բարձր են, դա չի ազդի, ասենք մեկ աղցան պակաս պատրաստել կամ ինչ որ բան չգնել։ Սովորաբար մեր տունը առավել եւս այս տարին ոչ մի նոր տարվա օրը ոչ որ չի տարբերվելու, կարող է նմանվի երեխաների մեկի ծննդյան օրին կամ նմանվի ծնողնա ճոխությամբ չի առանձնանում նոր տարվա սեղանը։ Կարող է նմանվի տան անդամների որևէ մեկի ծննդյան օրվա կապակցությամբ բացված սեղանին։ Դեկտեմբերի 31-ին ժամը 12-ին ասում եք պիտի տանը լինեք։ Միշտ է հաջողվում քաղաքապետի տեղակալին լինել տանը։ Եղել են նոր տարիներ, որ ժամը 12-ին չեմ հասցրել, քանի որ պատասխանատու եմ եղել հարաբարակում համերգին, ինչպես նաև համերգից հետո հարավարությանը, որ ողովեր անվտանգության բոլոր կանոնները ու 12-ից 10 կամ 12-ից 5 կամ ընդհանրապես եղել են, որ ուշացել եմ։ Այս տարին ինչ է կարծում հնարավոր կլինի։ Հույսով եմ, որ ոչ մի ֆորս մաժոր չի լինելու, հույսով եմ, որ թե մեզ համար, թե մեր ժողովրդի համար կանցնի շատ խաղաղ։ Եվ դուք հնարավորություն հնարավորություն կունենաք ժամը 12-ին լինել տանը։ Սովորություն ունեք նոր տարին դիմավորել նոր հագուստով։ Ոչ։ Նոր տար։ Ստիպում, բայց ոչ։ Ու ավանդույթներից մեկն էլ մոռացել եմ ասեմ, որ 12-ից հետո արդեն սկսում ենք բոլորը իրար նվերներ նվիրել։ Ում եք նվերներ տալիս։ հա, Եվ ինչ եք տալիս։ Ես նվերը տալիս եմ իմ կնոջը։ Իմ կինն էլ նվերը տալիս է ուրիշներին։ Ընտանիքի մյուս անդամներին։ Հա, բոլոր անդամներին, այո։ Դուք նվեր չեք ստանում։ Ինձ հիմնականում հագուստ են նվիրում։ Քանի որ դուք չեք սիրում, ձեզ համար հակուստ գնել ստիպված են լինում նվիրել։ Երախոցանվերներն էլ իմանում են իրancs գրած նամակներից։ Երեխաները երբ են հասկացել, որ ձմեր պապին չէ որ նվերներ է տալիս։ Փոքրները մեջև հիմա հավատում են, մեծս արդեն ուսանող է, բայց մեծ հասակում էլ ենք հավատում, որ ձմեր պապը կա ու մի ինչ-որ հրաշք կանի մեզ համար։ Մանկության տարիներին ձմեր պապից ստացած կամ ձմեր պապի միջոցով ուղարկված ամենահիշարժան նվերը։ Երևի գիտարան։ Գիտարը ստացել papaից։ Գիտեիք որ հայրիկն է նվիրել, թե ասել են ձմեր papն է ուղարկել։ Պատկերացնում էի որ հայրիկն է նվիրել։ 1999-2000 թվականներին նոր տարվա նախաշեմին ես էլ եմ ձմեր papի եղել, ով կամեցել այդ երեխաներին շնորհավորել եմ։ Փոքր ինչ բիզնես պրոյեկտ էլ ա եղել, ընկերոջս հետ շրջում էինք աղակում իդեպ այդ ժամանակ էլ եմ ուշացել տնից ու շատ ուշ եմ եկել տուն հայտարարություն ենք տվել որ ձմեր պապիկները կգան ձեր տունը եւ ձեզ կշնորհավորեն տոմս ենք սահմանել այլ խորհրդանշական գումար ձմեր պապիին պատվիրել նախագիծը ավելի շատ գումար է տարել ձեզնից եւ ոչ թե գումար բերել որովհետեւ պատվերը եղել է մեկը բայց գնացել ենք տեսել կարևաների երեխաները հավաքված ու սաղին էլ պիտի ինչ որ նվեր տաս ինչ նվեր կցանկանայիք ստանալ այս նոր տարում խաղաղություն աշխարհիս, ուրիշ ոչ մի նվեր։ Իսկ այդ խաղաղությունով կարող է բերել Ձմեր Պապն ու Աստված։ Դուք ասացիք, որ Ձմեր Պապի հեքիաթին միջևորս էլ հավատում եք։ Այնուամենայնիվ մի տարիքում հասկացաք, որ իրականում Ձմեր Պապի գոյություն չունի։ Փիաստափություն ապրեցիք։ Ոչ, հիմա էլ որ տենում ես Ձմեր Պապուն, ուզում ես հետը նկարվես, եւ ենթագիտակցաբար հիմա էլ սпасելիք սпасելիք ունես ունես որ ինչ որ մի բան կփոխվի այդ նկարից հետո ամենահիշարժան նոր տարին ձեզ համար որ ես եղել եմ ձմեր պապի այն ժամանակ ընկերոջս հետ որ ասել ենք ոնց բաժանենք քաղաքը, ապա ես ընտրել եմ քաղաքի այն հատվածը, որտեղ որ ես չեմ ապրում, որպեսզի ինձ չճանաչեն։ Միևնույն է, շատերն են ճանաչել, բայց այն ջերմությունը, որ դու բերում էի, որ մտնում էի այդ տունը եւ սաղ քեզ սպասում էին, ամփոխայինելի զգացողություններ։ Ես ոնգերս փորձեմ հիշեմ, գրել ենք մի քարյակ ուր է սիրուն կայտար բալիկս իմ սիմ Արթուրիկ թորնիկս ձմեր պապին է եկել քեզ նվերներ է բերել արի դուրս եք դու դիմաց արտասանի գիրազանց տեսնեմ ինչ ես իմանում ծնողների զարմացնում քարիակ են գրել որ մտնելուց մանդրաշ չընկնենք որպեսզի <laughs> սկսենք դրանով ստացվել է նենց որ այն ձմեր պապին ում որ մենք ընտրել ենք սիմվոլիկ գումարով եկել ու հրաժարվել է մասնակցել այդ բանին եւ ստիված դուք եք փոխարինել դրան այդ մարդիկ մոտ մի 100 ընտանիք պատվեր էին տվել ու զանգել եմ ընկերոջս, ընկերս ասում է խելագարես դու ասում ուրիշ ձև չկա, որտեղ այդ մարդիկ սпасելու են մեզ։ Այդ ձմեր պապին մեզ ասել է ավելի շատ փող տվեք, ասել ենք մենք փողի համար չենք դա արել, ուղղակի սիմվոլիկ, որ เป զի փակեն էլի այդ ծախսերն։ Ու դարել են այնց որ մանտրաժով մենք դեկտեմբերի 31-ը սկսած, եթե չեմ սխալվում, ժամը 12-ից ու միջև առավոտը տաներով շրջում ենք ու նվերներ բաշան։ 2021 թվականը անցնող տարին ինչով է առանձնացել ձեր կյանքում հիշել եմ նախորդ պատերազմի հետ պատերազմյան տարիները ու երևի փոխվել էին մտածելակերպը ամեն ինչի մասին եւ եթե նախորդում երեխա էի 90-ական պատերազմի 90-ականների մասին է խոսքը եւ ինձ թվում է իմ կյանքը բաժանվել է էլի մինչեւ եւ նրանից հետո Աշնանային պատերազմի մասին է խոսքը 44 եվրոպա պատերազմի մասին այո մինչեւ եւ նրանից հետո Դրանից հետո ժամանակաշրջանը 2021 թվականն էր։ Ինչով է առանձնացել։ Դրանով որ պիտի ել ավելի շատ սկսենք հոգալ մեր դիմացիների մասին ու կապ չունի ես այսօր ադրությամբ քաղաքապետի տեղակալ եմ թե հասարակ մեր քաղաքացի եմ։ Պիտի մեկս մյուսին ել ավելի շատ սիրենք, մեկս մյուսի կողքին կանգնենք, Պիտի փորձենք իրար լսենք, պիտի փորձենք իրար հասկանանք։ Հանդուրժենք։ Հանդուրժենք։ Մայրաքաղաքի կյանքում ինչ է փոխվել։ Ինչով է առանձնացել 2021 թվականը։ Խնդիրները այլ ավելի են շատացել։ Մայրաքաղաքը մարդաշատ է դարել եւ տեղահանվածների մայրաքաղաքում հաստատվել։ Մայրաքաղաքում որն արդեն այլ ավելի շատ բնակչություն է բնակվում, ապա ինքը բերում է նոր խնդիրներին ու չնախատեսված ծախսերին, որ պիտի կարողանանք հայտ հայտենք եւ բնակչության նույն ձևի կարողանանք պահենք։ Ինչ կցանկանայիք, որ գալիք տարում փոխվեր Ստեփանակերտի կյանքում։ Կովիդը Ստեփանակերտից դուրս գա ընդհանրապես չլինի, որովհետև դա էլա խոչընդոտ որ չես հասկանում ինչ պիտի անես, ինչ չպիտի անես։ Կցանկանայի, որ Ստեփանակերտով քայլելիս նայեմ ժողովրդի աչքերին, աչքերի մեջ տենամ հույս, փայլ, ծիծաղ, սրտելում տենամ, որ իրանք իրոք ուզում են ապրեն եւ ուզում են ապրեն այստեղ։ Ինչ իրական հնարավորություններ կան դրական փոփոխություններ ակնկալելու այն ոլորտներում, որոնք ի պաշտոն է փոխքաղաքապետն է վերահսկում։ Մշակույթը, կրթությունը, վերահսկող ոլորտները դրանք են եւ անկում են ապրել։ Փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ զարգացում ապրեն եւ բոլոր ջանքերը մեր թիմի հետ դնելով ենք, որ เป զի մենակ իմը չն բոլոր ոլորտներում, որ เป զի զարգացումներ ապրենք, որ เป զի ժողովուրդը զգան, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները փոխում են իրանց մասին։ Ոչ միայն կորոնավիրուսի պատճառով, այլ նաև պատերազմի հետևանքն էլ դա։ Այո։ Ստեփանակերտցիները անցնող տարում հիմնականում ինչ հարցերով են դիմել ցես շատ դիմել են կրթական ոլորտում, որ ապահովենք մինիմումը, որը որ եղել է միջև պատերազմը։ Երեխաների այցելությունը դպրոց, դպրոցներում նորմալ ջերմաստիճան ունենալը, բնակարանային հանձնաժողովի նախագանել եմ զոհվածների եւ անհայտ կորածների այդ քաղաքապետարանում գործող։ Ունենք 44-օրյա պատերազմում էլ ահագին զոհվածների այրիներ եւ երեխաներ, որոնք օրապահովված չեն բնակարաններով։ Որպես անհատ ինչ է քանում, որ Ստեփանակերտին լավ ապրի։ Ինչ ինձանից կախված անում եմ։ Եթե տենամ մեքենայա կանգնած կանգնեցնեմ մոտիկանամ տենամ ինչ խնդրեմ կա խիականանալ։ Եթե պետք է հրել հրում եմ։ Եթե անցնում եմ տենում եմ մեկը մեկի հետ կռումը պիտի անպայման կանգնեմ հարցնեմ խի են կռում միջամտեմ։ Անտարբեր չլինեմ։ Չեմ կարող անցնել։ Միանշանակ անտարբերությունն ամեն ինչին վերում։ Ընտուփ, եթե ծնողը երեխային խփում, մոտիկանում եմ ու միգուցե դա իմ գործը չի, բայց մոտիկանում եմ ու փորձում եմ հասկանալ ինչու պիտի։ Եթե միտեղ տենում եմ ընկածա մի հատ թուղթ, անպայման պիտի վեկալեմ, գցեմ աղբաման այդ։ Մարդիկ ասում են, դա մեր ուրիշի նետած թուղթը։ Այո մարդիկ ասում են, դա մեր գործը չէ, ոնց չի մեր գործը, կապ չունի քաղաքապետարանում ենք աշխատում թե ուրիշ տեղ։ Եթե տենում ես ծեր մարդը անցնում է ճանապարհը, պիտի մոտիկանաս օգնես անցնի, կամ եթե տենում ես ծեր մարդը ձեռը ինչ որ ծանր բանա, պիտի մոտիկանաս առաջարկես օգնություն։ Օգնություն աշնանային պատերազմը ինչ է փոխել ձեր մեջ քաղաքացիների հանդեպ ձեր վերաբերմունքի մեջ աշխատանքային պարտականությունների կատարման մեջ վերաբերմունքի պահով ոչ մի բան չի փոխվել փոխվել է ինձ թվում է իմաստը գաղափարը միշտ փորձել եմ նման տիպի լինել։ Ինչ ունես, այնի պիտի դու գնահատես։ Ու ցավոք սրտի կան մարդիկ, ինչու՞ չէ, նաև մենք չենք գնահատում այն, ինչ ունենք, եւ երբեմն այն կորցնելով հետո ենք հասկանում, որ իրոք ունեցել ենք։ Այն, ինչ ունես, պիտի գնահատես, այլ ոչ թե կորցնելուց հետո ասես, բախի չեմ գնահատել։ Մոտենում է նոր տարին, շնորավորում եմ ձեզ, բոլոր ստեփանակերտցիներին, ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ, միակ ցանկությունս ապրել խաղ երկնքի տակ, որ Ստեփանակերտում ապաստանած տեղահանվածները որքան հնարավոր է շուտ վերադառնան իրենց տները։ Ինչ կմաղթեիք Ստեփանակերտցիներին, Արցախին, ողջ հայ ժողովրդին կմաղթեի խաղաղ երկինք 2022 տարում կմաղթեի որ մեր ժողովուրդը վերջնականապես գտնեն իրենց տեղն ու տունը մեր հայրենիքում ու շարունակեն ապրել ու շարունակեն դաստիարակել մեր փոքրիկներին որ իրանք չանեն այն սխալները որոնք որ մեծերն են արել եւ քանի որ վագրի տարի է գալիս տա աստված վագրի ուժը մեզ լինի որ เป զի կարողանանք ամեն ինչ հաղթահարենք ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի 2021 թվականի վերջին դեկտեմբերի 24-ի թողարկումը։ Կհանդիպենք նոր տարում։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյանը հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը հրաժեշտ են տալիս եւ ասում. «Շնորհավոր նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ»։